Egira zuzenean. Presoai buruzko aktualitatea. Tokiz tokiko egira bilgune baten behiak. Egira zuzenean Euskari jatietan. Ostiraletan, atxaleko zazpek terditan, eta errepika larun batetan ordu batak hogei gutitan. Egira! Euskal Egun honen zuleak, hasi baino lehen aurkeztuko dizuet irratxaio berri hau, egira zuzenean izena duena. Izenak joan bezala egira mugimenduaren irratxaioa da, eta hartu duena presuen oi hartzuna emankizun mitikoaren segida. Egira egitar mugimendu bat da, preso eta ieslarian eskubide eta askatasunaren aldeko lana egiten duena. egira zuzenean Euskal Ijatietan. Orain aurkeztuko dizuet nola ikusi dugun emankizun hau, hogei minutu elgarrekin pasatuko ditugu ustiralero, atxaldeko zazpietatik goiti, eta larun batez errepika izanen duzue, oren batak hogei gutitan. Lehenik preso eta ieslarien inguruko aktualitatea aztertuko dugu, beti entxeatuz atzehiari sobat egitea. Bigerren atalean, udazkenan antolatzen dugun mobilizazioa zitzeginen dugu. Ondotik, egira bilgune bati elgarrizketa eginen dugu, adibidez aste honetan hasiko gira tafaiako egira bilgunearekin, ikusteko zer lantzen duten nola eta bar. Bukatzeko urrengo egunetan izanen diren itzorduekin bukatuko dugu. Erran bezala, aktualitatarekin hasiko gira. Paueko hauzitigiak inaki imaz Espainiaratzeko euragindua onartza erabaki jonden asteko aste artean prokuradoreak Espainiaratzea babestu zuen eta aste juntan hartu du erabakia hauzetige honek. Imaz libre da amamentuz eta lapurdin bizi da. Erabakiaren aurkako elegitea egitea erabaki du Audentzia nazionalak autoa atera du Josu Uribe begirako askatasunaren erabakiarena. Espainiako auztegi nazionaleko augeneko zigorxalak irailaren amabian erabaki zuen Josu Uribe Euskal Presoa balintzapean libre ustea eta autoa haste juntan atera dute beraz. Prokuradorearen elegitea atzera botatzeko ahazoinetan, zigorxalak jo nabahmena dela Uribe gaixotasun lagia eta senda duela, eta legedia betez libre utzi beharrean zidela. Arrazoi humanitarioen gatik eta pertsonen duintasunarako eskubida gatik. Nazioarteari begira, haste juntan Georgiako kartzeletan burutzen diren tortura latzak bidoz ikusializan dira. Telebista batek irudi hauek gizarteratu ditu eta ondoren hainbat mobilizazio burutu dira Georgiako hainbat egietan egoera hau salatzeko. Nazioartearekin segitzeko, palestinari sobat emanen dugu. Gurutze gohiak alerta eman du iru preso palestindar hilzohian direlako, goxe greban direla eta. Usaian gurutze gogia ez da salaketetan sartzen, baina kasua estremoa denez, erabaki du bere kezka publiko egitea. Hiru preso dira beraz gosek Bata, euntama zazpi egunean, bi laurogeita zazpi egunean, eta hiru gejena irurogeita amazazpi gejen egunean. Hor gauk israeleko presondegietako ospitalan aurkitzen dira. Jeiki adi elkarteak gaixotasun lagiak dituzten presoai buruzko informe behia du haste juntan. Hamairu dira gaixotasun lagiak dituzten euskal preso politikoak. Gaixotasun hauek, eskatzen dituzten tratamenduak, batera ezinak dira presondegiko bizitzarekin. Eta pertsona hauen bizitzak asko kaltetzen ditu egoera honek gaixotasunean artean minbizia nahaste psixiko lahiak bihotzeko arazoak bezala atsemaiten aldira. Oskar Kalabozo Josue Txebehia goiehi zentipia duena eta John Ujeta Bizkaia isolamenduan aurkitzen dira Espainol Estatuan. Juan Amador Moreno preso soziala haien modulu berdinean ezartzagatik protesta egin zutelako. Gertaera ostegunean eh, irailaren eh, hamairuan eh, eman zen, beraz. Kordobako presondegiko modulu batean aurkitzen ziren hiru preso oiek. Eta modulu hortara eraman zuten jada bi euskal preso politiko erasotuak dituen Juan Amador Moreno preso zuzala. Hiru Euskal presoak haien moduluan zela jakin zutenean, egura hau eh, ez zutela onartuko, eta Amador Moreno beste modulo batetara eramateko protestan eh, hasi ziren. Orduan eh, funtzionario batzuk etorri eta hiruak isolamendura eraman zituzten. Peio Alkantaria Euskal Preso politikoa libre atera da gauja, Frantziak estatuan ezagetako presondegi zigora bete ondoren. Sortzi urte pasaditu prisondegian peiok eta beraz urruinan lehen ajera eginen zaio beraz momentu honetan. Atzo Espainiako hausitegi nazionalak, Europako giza eskubien hausitegiak, parot doktrina zemandako kontrako epaia, aztertu behar zuen. Baina ez du erabakirik hartu, hausitegiko iturriek diakinara dutenez, urriaren amajera, atzeratu du gaiari buruzko saioa. Parra doktrina segituz, Espainiako justiziak Inez del Rio Prada Euskal Presoari usatutako zigora bidegabe dio zuen ustailan Estrasburgok. Libre usteko eta del Riori hogeita mar mila euroko kalte ordaina emaiteko galetu zuen Europak. Ebazpena aplikatza galegin zuen del Rioren abokatuak. Bainan, aukera horren kontra gertu zen hausitegi nazionaleko prokuradorea argugdatu zuen epaiak ez zuela Espainia behartzen. Gainera, Espainiako legediak ez du aipatzen zein organok duen Estrasburgotik elutako ebazpen bat betearazteko ardura. Azkenean, hauzitegi nazionaleko zigor korteak eramandu erabakia osoko bilkurara eta emezortzie paileak erabaki beharko dute delgio askatu edo ez. Edo nola ere, Espainiako gobernuak hilabete honetan aurkeztuko du giza eskubiden ausitegiak emandako epaiari jarriko joan elegitea. duela egun batzu aipatu bezala, Egira kastapenean ujiaren amairuan pentsatua zen manifestaldia, azkenean azaroaren amajera gibelaratzera erabakidu. Hiruak terditan susen abiatuko da Euskaldunen plazatik. Sensibilizazio eta informazio laun haundia eginda orain arte manifestaldi hau prestatzeko. Eramanden lanak manifestaldia ahakastatsua izanen dela erakusten digu jadanik. Hain zuzen, hainitz behitira, beren sustengoa dierazi digutenak eta azaroaren hamajean, baionako kajeketan, ibiliko didela adierazi digutenak. Euskal preso eta politikoan eskubidean errespetuaren alde. Informazio teknikoei begira, egira nazio mailako manifestaldi hontarako informazio kampaina segitzen eta indartzen du. Informaziorako materiala behituko dugu, datalatu denez, eta behiak ere aterako ditugu. Inprematuak izan diren eun mila egunkariak egukituak izanen dira, ipar euskal egiko, soko guztietan banatuak izan daitezen ondoko egun eta asteetan. Hegirak antolatu dituen ekimenak iparjaldeko ispirituak markatu dituzte azken hilabeteetan. Eundaka pertsona bildu zituen Euskal Egia zuzenean festivalean antolaturiko libdebak. Edo donibane garazi eta donibane loitzunen antolaturiko plazak bete ekimenak. Oartzen gira, diendartea, gero eta gehiago lotzen dela hegira bultzatzen dituen alahikapenei. Euskal preso eta ieslarien gaiak, podere publikoen gandik erantzun azkar bat behar duela agerian gelitzen da. Egirak oraindik egiteke den lanaz konsienten da, ondoko egunetan antolatuko diren ekimenetan parte hartzera deitzen ditu egitar guziak. Bakoitzaren engaiamenduari esker lortuko ditugu denak espero ditugun emaitzak. Joan denekainean egirak manifestali nazionalean eramanen dituen aldarrikapenak sustengatzen dituzten pertsona eta elkartean zerrenda bat erarazi genizuen. Zehenda luzatuz doa, kultura munduko pertsonalitate, artista, politikari, autetxi eta abar, gero eta gehiago dira azaroaren amajeko manifestaliari atxiki zaizkionak. Zehenda publiko aterako da, urrengo asteetan. Iritsi da garaia, konbentzituak gira, Euskal Herriko bakearentzat zat indahak biltzeko. Bakera iristeko Euskal preso eta eslari politikoen gaia, ekidin ezinezkoa izanen da. Hemen beste nunai bezala, bakoitzari dagokio beraz, ekimen herritar honetan parte hartzera. Beraz, tokiz toki atalasiko dugu eta asteuntan elgarrizketa eginen dugu Tafaiako egira bilguneari. Tafaia Nafajoko egi eder honetako laguna dugu gurekin, beraz, Zatxaldeon, Inge? Kaixo, Arratxaldeon. Beraz, Tafaiako egira bilguneko kidea zira, egira joan den sortu zen donostian, kondatzen aldirik guzu, pixkat zuek Tafaia nola sortu zirezten eta zer egin den bilgunea osatzeko? Ba, bueno, lehenik eta behin esan behar da, e, presoen eskubideen aldeko aferan, e, Rafaian, aspaldianik dagoela mugimendua martxan, eta, bueno, herrira sortu ez geroztik, ba, Rafaiako lagun batzu, pro YouTube proiektu guarekiko atxiki mendua e, egitea e, bururatu behar nuen, eta, eta, bueno, horren, horren aldera, ba, giltzen eta hori, e, maiazaren emerezian izan dako e, plazaratze orokorrean, ba, ba hori, e, ekitaldi polit bat euki genuen, e, aurreko egunean zea maizen kontzertu euki genuen, eta, bueno, ekitaldi polit bat izan zan, bazkariakin, bueno, eta bat. Gero segitzeko, tafaian zenbat preso dituzien pixkat jakiteko, uh, eh, Inez Derio tafaiakoa da baita ere, pahot doktrina duena, piskata azaltzen aldi guzu, eh, zuen presoan inguruan eta Inezen inguruan, ez egin diren dinamikak eta eta hori? Bueno, lehenik eta behin, eh, esateko hiru preso daukagula, Josu, Joni eta Inez, eta bestetik ere beste bi eslari, e, gotzon eta txato. Eta, bueno, haiekin komunikaren ezten jarritzen dugu, eta e, nahiko posti daude gure ekimenekin eta lanarekin. Eta, bueno, bestetik, e, aferan, e, udararen hasieran Estatburuko e, e, epaiak e, egin zuen hori epaiarekin e, pozik e, gaude eta eta hori da e, gu gure aldetik e, e, eta faiako udaletxean mozio bat presentatu genuen e, talde politiko ezberdinekin mintatu ginen hasiera batean oso harrera positiboa eduki genuen haino, bueno, azkenean Eh, Madrid ledik etorritako ba hori e, e, Madrileko indarra handiagoa izan zuen herriko e, jendea arrena baino eta mozioa ezin izan zen aurrera atera eta horrez ba, manifa bat egin genuen e, hori zalatzeko, mobilismo hori zalatzeko, eta, eta bueno, hori da, bakarrik eskatzen genuen, Estrasburgo Estrasburgoren epaia epaiari men egitea baina ezin izan zen ezala izan ba bueno nahiko mugimendu handia izan genuen ba uraren eh, erdialde aldera eta bueno inesen aferarekin eh, esan estan beharra dago ba hori 25 urte badaukala eh Barcelona eta eta hori e, e, erakusgarri bat besterik ez dela eta horregatik ere ez da ere egindako bidaian e, anegon ginen tapaiako bide batzuk. eta espero dezagun eh hoizedo berandu ba hori e, inez kalean izan da dadila beste iroi eta zazpi preso hau bezala, eta hainbat eta hainbat preso bezala. Eta dato zen egun eta edo hilabetetan, badizute itzordurik, hola, botatzeko gaur? Bueno, eh, gu eh, konsegi informatiboak egiten ditu honoitzean behin, zein erritar askok bere, bere jakimina baitu, eta, bueno, azte e, hospitalero enkartelak egiten ditugu, e, eta abar, eta abar, bueno, mugimenduak asko dira. Ados. Eta pixkat bukatzeko gure garrizketa saio hau ipar euskal e, entzuten da, bakizu heldu zen azaroaren amajean e, antolatzen dela ez, manifestaldi nazionala baioanan, eta zen pixkat jakiteko, tafaiatik, asizisten zerbait pentsatzen, edo pixkat honi begira bueno, orain dipizka berde daukagu gauza, baino lanean gaude eta eta bueno, gu gure deialdia egingo diogu tafaiako herriari, e, pentsatu daukagu autobus bat betetzea bertara juteko, manifara juteko eta baionako kaleak betetzeko, eta gure atxikimendua ba, izango dela. Bon, bebikain, bemile esker zuri inge eta ujengo bat arte. Bale, horrengo bat arte, eskerrik ere bai. Egan bezala orain agendarekin bukatuko dugu. Autobus bat antolatua da vilfranc sur presondegira joeteko, irailaren hogeita bat eta hogeita bian. Preso guziak asiduten borroka sustengatzeko. Han bertan, prentsa bat eta manifa bat izanen dira beraz larumat goizean. Vilfran Sursoneko presondegia, presoak zigortzeko eta haultzeko helburua duen presondegia da Frantziar estatuan. Presontegi honetan lege penitenziarioan uh, eh, ezagitako pundu hainitz ez dira errespetatzen eta presoen eskubidak urratuak eh, dira beraz egunero. Bestalde, funtzionarioen uh, eh, jajera, autoritarioa fasista eta rasista egoera hainitz uh, okertzen du. Senide eta lagunen bisitak uh, ukatuak izaiten dira modu arbitarioan uh, arkuaren aitzakia erabiliz. Presoak sistematikoki uh, biduztuak dira eta palpatuak izaiten dira bisitatik uh, ateratzen direlarik. Sukaldatzeko plaka elektrikoa ukatzen dizkiete, kirola eta tailexak egiteko oso eskaintza eta denbora mugatua dute, eta kirola egiteko materiala izaiteko baimenik ez dute. Beraz, eh, hau guzia salatzeko eta sustut eh, presoien borroka uh, sustengatzeko, beraz, autobusa bianda haste buru honetan. Ida hilaren hogeita sortzian, azken ostirarak izanen dira beraz Euskal Eriko Eri Guzietan. Kasu hilabete hontan, ego mediketako festibala denez biarritzen, Bayonako elgarretaratzea anulatzen da jendea harat joiteko. Beraz, itzordua dugu ahatsaleko zazpietan kazinon biarritzen. Bestalde, hona beste itzorduak. Seietan, maulen gurutze suian. Seak eterdietan, ustaritze gaztetxe ondoan. Zazpietan, endaian pausuitzulgunean, doni baneloitzunen geltukiaren aintzinean, Urruina itzulgunean, Azkainen suan, senperen herrikoetxaren aintzinean, kanbon alki itzulgunean, lagesoron herrikoetxaren aintzinean, donapaleun herrikoetxaren aintzinean, saran plazan eta kasu, azpajnan izanen da larun batarekin goizeko hameketan eliza ondoan den plazan. Derbia baiona biagitze izanen da irailaren hogeita magean donostian anoetan. Hiruak terditan emanen dugu itzordua, azaroaren hamajeko manifari begirako informazioa banatzeko. Animatu eh, beraz kimen hortan parte hartzeko eta partidura abian dena etorri eskukolpe bat emaitera. Egira zuzenean, Euskal Ixatietan. Mil esker eh, saio hau entzun duzute nahi, heldu den astean behitzelkartuko gira behorduan, zazpiak eta eta pasamezua zuen inguruan besterik gabe, presoak eta ieslaria gure artean nahi ditugulako ez antzi azaruaren amajean denak baionara. Mil esker. Egira zuzenean. Presoai buruzko aktualitatea. Toki tokiko egira bilgune baten behiak egira zuzenean Euskari Jatietan. Ostiraletan, atxaleko zazpek terditan, eta errepika larun batetan ordu batak hogei gutitan. Errira, Euskal Herrira! Egun honen zuleak, hasi baino lehen aurkeztuko dizuet irratxaio berri hau, erira zuzenean izena duena. Izenak joan bezala egira mugimenduaren iratsaioa da, eta hartu duena presuen oi hartzuna emankizun mitikoaren segida. Hegira egitar mugimendu bat da, preso eta ieslarian eskubide eta askatasunaren aldeko lana egiten duena. Egira zuzenean. Presoa iburuzko aktualitatea. Tokiz tokiko egira bilgune baten behiak. Egira zuzenean Euskari jatietan. Ostiraletan, atxaleko zazpek terditan, eta errepika larun batetan ordu batak hogei gutitan. Egira Euskal Herrira!